24-нче бап. Якшәмбе көне таң йорышы белән тәң аялла өзләре тәйлгән хушпураклык буйымларын элеп Хәзрәт Әйсаның кабрисигә барды. Улар кабрының агыздагы ташның домы тизтелгәнлегенә көйде. Кабригә кирип караса, Хәзрәт Әйсаның җәсәте юк туратты. Улар көзләре ишенмәй тугынында тосаттын уларның янында киемләреннән nur chaqnab turadigan ikki kishi paydo bo'ldi ayollar intayin aloqzadi bo'lib boshlarini yaga egishdi u farishtalar ayollarga sizlar nima uchun tirik odamni o'lganlarning orasidan izdaysizlar u bu yerda emas u tirildi u galiya o'ksiz turgan vaqtida sizlarga nima deganligini əsləb yıqınla. u inson o'g'li yomon niyatli kishilarning qo'lga topshiriladi kreskimi mıxlınıb o'ltiriladi biroq üçüncü kuni qayta tiriladi degan emasmi dedi Bula, hazrati aysoning rost şundaq deganligini esigi elishib qabr yenidən qaytishdi ular ko'rganlarining hammasini 11 elçi elchi ve boshqa shogirdlarga yetkizdi bu ishlarni elchilarga yetkizguvchi ayollar majdallik maryam yoanna yoqubning onasi maryam va boshqa ayollar edi lekin elchilar bu ayollarning e'tiqodlarini quruq gap deb qarab ularning so'zlariga ishonmadi biroq petrus o'rnidan turib mazarga yugurib berib qabrining ichiga qaraganda yilqi kandir kepandan boshqa hech narsa ko'midi umu bu ishlarga intayin hayron bo'lib qaytib ketdi shu kuni shogirdlarning ikkilan yerusalimdan o'n bir chaqirim yiroqdiki yemayus degan yezg'i bordi ular yo'l bo'yi yaqinda yuz bergan voqealar to'g'risida so'zishib kelayotdi dal shu chog'da hazrati ayso o'zi ularga yaqinlab kelib ular bilan birga mangdi ular hazrati aysoni ko'rgan bo'lsimu qandoqdir uni tonishga qurbi yetmidi nemi to'g'riliq paranglashib ketyapsizlar deb so'radi hazrati ayso ulardan ular qayg'uliq holda qadimni to'xtatdi ulardan kleopas ismli biri hazrati aysodan sanza yerusalimda turibmi yaqinda yuz bergan vaqalardan qilchi xabaring yo'qmi nima deb so'radi nima vaqa ekan dedi hazrati ayso nosiralik aysoning vaqasichu dedi ular u xudoning oldidimi xalqning oldidimi so'z harakatlarining kuchi bor bir payg'ambar edi oliy ruhoniylar va oqsoqollarimiz uni vali platusning oldiga yalab opirib o'lim jazosiga hukm qildirib kirishga mixlatdi biz aslida uni isroillarga ozodga yetib keldigan kishi deb intizorlik bilan kutib kelgan edik biroq bundoq bo'lmay hozir uning olamda o'tganiga uch kun bo'ldi lekin qiziq yeri shuki bugun atiganda oramizdagi bir necha ayol bizni olaqzodi qilib bizga mundoq bir xabarni yetkizdi ular saharda qabrga berib qarasa hazrati aysoning jasdi ko'rinmabdi farishtalar ularga ko'rinib hazrati ayshoning qayta tirilganligini aytibdi buning bilan bizdan bir nechaylan qabriga berib ahvolning ayollarning erkindak ekanligini hazrati ayshoning jasadining darvaqa yo'q tug'olg'ini ko'rib keldi hazrati ayso ularga mundoq dedi ey nodonlar payg'ambarlarning aytgan so'zlariga nemoncha ishini ishinasizlar qutqizg'uchi masih xudoning shon sharfiga erishishdan burun mana shu jabr japoloni beshdan kechirishi kerak emasmidi ondin u muqaddas yozimlarda musa va boshqa borliq payg'ambarlarning o'zi haqida oldin yozilganlarini ularga so'zlab tushandi ular bordigan yesiga yaqinlashganda hazrati ayso safrini yana deb turatdi ular uni tutib elib kun o'ltirdi heli qorong'i tushidi biz bilan birga qo'nib keling deb o'tindi hazrati iso ular bilan qo'nmoqchi bo'lib uyga kirdi ular tomoqqa o'tirganda hazrati iso nonni qo'liga ilib xudoga shukur etdi ondin nonni o'shtib ularga sundi shu chog'da ularning ko'zlari ichilgandek bo'lib hazrati aysoni to'nidi lekin u ushtum tut g'oyib bo'ldi ular bir biriga u yo'lda biz bilan paranglashib muqaddas yozimlarni tushundirganda qalbimiz go'yo o'tdek yonmadimi deyishdi ular darhol yo'lga chiqib yerusalimga qaytib keldi u yerda boshqa elchilar ve shogirdlarning bir yagi yig'ilib rabbimiz rostdan tirilibdi u simonga ko'rinibdi deyishayotganligini angladi shuning bilan u ikkilanmi yol yuz bergan ishlarni va Hazreti ayso nonni ushtivatganda o'zlarining uni qandoq to'nib qolganligini ko'pchilikka so'zlab berdi shogirdlar bu vaqa ustida so'rashayotganda to'satdan hazrati ayso o'zi ularning orasida paydo bo'lib sizlarga omonliq bo'lsin dedi ular biror ruhni uchratdikmi nima deb olog'zadi bo'lishib ketdi hazrati ayso ularga nemiga shuncha qo'qishib ketdinglar nemidan gumonlanisizlar qo'lim bilan putimga qarab yiqinglar bu Baksanla, bilsile. Ruhunun göç ustuğunu yok. Karanla, minin ба, dedi. Hazreti Eysa şundaq deygəç, put qolunu kösətdi. Ula, yanılı işənmək, bir xuş bolsa, bir hayran boluşup duratdı. Şunun bilan Hazreti Eysa uladın. Sizlərdə yeydiğan nərsə barmı? deb sordu. Ula, bir parça beliq qovupini sunividi hazrati iso elib ularning oldida yedi. onda ularga mundoq dedi bu ishlarning hammasini men ilgari sizlar bilan birga bo'lgan vaqtimda aytgan edim Men, Musa xotirlagan tavrat boshqa payg'ambarlarning yozimlari va zaburda bayon qilingan manga doir ishlarning hammasi cho'qim amalga oshirildi degan emasmi shuningdan keyin hazrati ayso ularning muqaddas yozmalarni tushunishi uchun ularning zehnini ichib mundoq dedi muqaddas yozmalarda oldin mundoq xotirlangan qutqizuvchi masih azob chekib o'ltirilib uchinchi kuni o'limdan tirilidi gunohlarga tovb qilganlarning hammasi u orqali kechirim qilindi degan xushxabar Yerusalimden boshlab bütün ellerge tarqıtıldı. Sizlar endi bu vaqalarning guvochilari bo'lasizlar. Otam beriman deb va'd qilgan muqaddas ruhni sizlarga ato qilaman. Biroq sizlar arishdan kelgan muqaddas ruhning kuch qudratiga to'ldirilguncha Yerusalimda kutib turinglar. Həzrəti Əysa ulanı Yerusalimnin sırtıdakı Beytaniyə sığıça başlap vardı və qollarını götürüb ulağa bəxt dilidi. O bəxt levitib uladın ayrılıb osmanğa götürüldü. Şagirdlər Həzrəti Əysa'ya ibadət qilishdi və intayın xuşal xuramlıq içində Yerusalimə qayıtıb kelib həmişə markaziy ibodatxonada xudoga matiya o'qishib turdi